Tetix kai Aloopex. Tetix epitinos hupselua dendru eiden. Aloopex de bulomene auton kataphagein toiuton ti epenoesen. Anticrus stasa ethaumas den autu ten euphonian, kai paracalei catabenai Legusa hoti episumei sehas stai pelikon zdoron telikauten fonen zengetai kakeinos huponoesas autes ten enedran fullon apospasas kazeke pros dramuses de hos epiton tettiga e alla peplenes ai o haute ei hupelabes me catabeses thai ego gar apekeinu alopecas phylatomai af hou en afodeumati alopecos ptera tettigos etheasamen hoti tus phronimus ton anthropon hai ton pelas sumphorai sophronisdusi